Markus hoofdstuk 14 Twee dagen later zou dit die paasfeest en die feest van die ongesierde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op zoek naar een plan om Jezus op een slinkse manier gevangen te nemen en dood te maken. Hulle het gesê, Nie op die feest nie, so dat daar nie misschien oproer onder die volk kom nie. Jezus was in Bethanië in die huis van Simon die Melaatse, Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albaste fles egte baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstuk verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar laat staan haar. Het Jesus gesê: "Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie." Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Judas Iskariot wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly Een het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die Paaslammers geslag het, vra Jesus se disippels vir hom: "Waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet?" Hy stuur toe twee van sy disippels en sê vir hulle: "Gaan na die stad toe daar sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: Ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bofretrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei. Die disippels het toe gegaan en in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het. En hulle het die Paasmaaltyd voorberei. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Een wat saam met my eet." Hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra: Dis tog nie ek nie. Hy sê toe vir hulle: Dit is een van julle 12. Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daaroor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: Neem dit. Dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: Dit is my bloed die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle. Ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle sal almal van my afvallig word, Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê: Al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom: Dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my drie keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê: "Al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie." En al die ander het dieselfde gesê. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemani. En Jesus sê vir sy disippels: "Sit hier terwyl ek gaan bid." Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak." Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê: "Abba, Vader, alles is vir U moontlik." neem hierdie lydensbeker van my al weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus: "Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 een uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die Gees is wel gewillig." maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle: "Slaap en rus julle nou nog. Dit is genoeg. Die tyd het gekom." Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop. Kyk. Die man wat my verraai is hier naby. Op daardie oomblik terwyl Jesus nog praat, kom Judas wat een van die 12 was daaraan, saam met 'n klomp mense met sware en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê: "Die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap." Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê: "Rabbi," en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het, het 'n swaard uitgetrek daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense: "Het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer en julle het my nie gevange geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan." Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'n Sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Hulle het Jesus weggelei na die hoë priester toe. Die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerdes het almal daar saamgekom. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot binne in die binnehof van die hoëpriester se woning. Daar het hy hom saam met die wagte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het geprobeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak. Maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelewer, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê: "Ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is, vernietig en binne 3 dae 'n ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Toe het die hoëpriester in die raad opgestaan en Jesus begin ondervra. "Verweer jy jou glad nie?" het hy gesê. "Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?" Maar Jesus het niks gesê nie en hom glad nie verweer nie. Die hoë priester het hom verder ondervra: "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" het hy hom gevra. "Ek is," het Jesus geantwoord. "En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel." Toe skeur die hoë priester uit verontwaardiging sy klere en sê: Waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Hoe lyk dit vir julle? Hulle het hom eenparig veroordeel. Party van hulle het begin om op hom te spoeg. Hulle het sy oë toegebind en met die vuis geslaan en vir hom gesê: "Profeteer 'n bietjie." Ook die wagte het hom geklap toe hulle hom wegvat. Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een van die hoë priesters se diensmeisies daar. Toe sy vir Petrus sien besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê: "Jy was ook saam met die man van Nasaret, die Jesus." Hy het dit egter ontken deur te sê: "Ek ken hom nie en ek verstaan ook nie wat jy sê nie." Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar het 'n haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir diewe daarby gestaan het gesê: Hy is een van hulle. Maar hy het dit weer ontken. 'n Rukkie later het die wat daar bygestaan het vir Petrus gesê: "Werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileër." Toe begin hy vloek en hy sweer: "Daardie man van wie jy praat, ken ek nie." En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. En hy het in trane uitgebars.